Book 2 51 51 Alışveriş yapmak El-kıyamu bi-a'mal Kütüphaneye gitmek istiyorum. اريد ان اذهب الى المكتبه للاستعاره كتابچيه gitmek استيورم. اريد الذهاب الى دكان بيع الكتب gazete satıcısına gitmek استيورم. اريد ان اذهب الى الكشك بير كتاب kiralamak استيورم. اريد en esta'ira kitaben. Bir kitap satın almak istiyorum. Uridu en eşteriye kitaben. Bir gazete satın almak istiyorum. Uridu en eşteriye ceride. Bir kitap kiralamak için kütüphaneye gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أستعير كتابا bir kitap satın almak için kitapçıya gitmek istiyorum أريد الذهاب إلى دكان بيع الكتب لأشتري كتابا bir gazete satın almak için gazeteciye gitmek istiyorum أريد أن أذهب إلى الكشك لأشتري جريدة. Gözlükçüye gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى أخصائي بصريات. Markete gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. Fırına gitmek istiyorum. Uridu zihabe ilel mahbaz. Bir gözlük satın almak istiyorum. Uridu şira'a nazzara. Meyve ve sebze satın almak istiyorum. Uridu en eşteriye fakihatin ve hıdravat. Sandviç ekmeği ve ekmek satın almak istiyorum. أريد أن أشتري شطائر وخبز gözlük almak için gözlükçüye gitmek istiyorum أريد أن أذهب إلى أخصائي بصريات لأشتري نظارة meyve ve sebze satın almak için markete gitmek istiyorum أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت لأشتري فاكهة وخضار. ساندويتش ekmeği ve ekmek satın almak için fırına gitmek istiyorum. أريد الذهاب إلى المخبز لأشتري شطائرا وخبز. kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.